välsignad i dag som vi nu här ser av himmelen till oss nedkomma oss alla till glädje och fromma. Ja, Herren, den högste oss alla idag för sin